Sva zahvala njemu na savršenom islamu uputi bez premca i bez ikakve mane i sva zahvala njemu što nas je <clears throat> ostavio u životu da ne umremo u zabludi u kufru u tminama neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Allahovog poslanika poslat svim ljudima pečata vjerovjesnika najboljeg čovjeka, najboljeg muža, najboljeg prijatelja, najboljeg druga, najboljeg oca, najboljeg vojskovođu, najboljeg učitelja, najboljeg Allahov groba i na sve one koji ga slijede po našoj njegove praksi od sunnjega dana zatim. U redostanom hadithu se prenosi da bi poslanik sallallahu alaihi sallam kada bi ušla zadnja trećina Ramadana, da bi poslanik sallallahu alaihi sallam stegao svoj pojas, oživio bi noći i budio bi svoju porodicu. Stegao bi svoj pojas, to jest izaru šedde i zarahu u smislu zar je odjeća koja se nosi ispod košulje koja je znači, kraća nego što nosimo a izar bi bio da kažemo nešto ovako dugo kao ovo znači od pa-, pojasa do dole i to bi se bilo bi na preklop imali ste prilike to da vidite to je izar to je poslanik isto nosi i kaže se u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi on stegao izar u zadnje trećini noći i zatim bi oživio noći i budio bi svoju porodicu Šta se može shvatiti iz ovih riječi pritezanje pojasa, pritegao bi svoj pojas. To je metaforičko značenje za intenzivni napor, za trud, a? za intenzivni napor i trud koji bi on uložio u zadnje trećini Ramadana. I drugo shvatanje jeste da bi se on ustegao od spolnog kontakta sa svojim ženama. Da bi on, sallallahu alaihi wasallam, stegao svoje izaru u smislu, pripremio se za napor. Kao što mi kažemo, zavrni rukave, kad čovjek želi da uloži napor i trud. Ovo je potvrđeno i riječima, u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala gdje se kaže وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ I nemojte imati spolni odnos sa njima dok ste u itikafu u mesđidima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da je poslanik sallallahu alaihi sallam imao običaj da boravi u itikafu e, za vrijeme Ramadana hm, po 10 dana, a pred smrt, zadnjeg godinu pred smrt, je boravio 20 dana. Druga stvar kaže se hadifi oživio bi noći. I ove riječi mogu se shvatiti u prenesenom smislu. Oživio bi noći. Oživio bi noći, a ibadet u tim noćima je uporezen sa time da, da se ono oživljava. A? Da mu da se može oživiti kao živo biće koje dobije život. Dakle, ibadet je uporezen sa time. Da ako bi noć bila bez ibadeta, ona bi bila šta mrtva. Tako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem oživio noć ibadetom, to jest upotpunio bi, znači usavršio bi tu noć ibadet. Trudio bi se najviše što bi mogao. Ili oživio bi, može se shvatiti, oživio bi samog sebe. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je neumu ahul maut, san je brat smrti, al tako? Pa ako bi čovjek prespavao, to bi bilo kao nešto u smislu u stanju koja je veoma slična smrti. A ako ne bi prespavao, ti bi oživio a ibadet. U tom smislu. Kao što poslanik Salasem kaže, ne činite vaše kuće grobovima. To jest u smislu nemojte da prespavljujete noć, pa da vaše kuće liče noću kao grobovi, mrtvi ljudi u njima. I zato je došlo u hadifu poslanika sallallahu alejhi ve on bio živio noći i budio bi svoju porodicu. A bile je Ahmed da Ali radijallahu anhu prenio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj dolaziti Ali i Fatimi radijallahu anhuma i budio bi i govorio bi mu stanite i klanjajte. Ovo je praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da svaki vjernik, svaki mojhid, svaki musliman, posebno u zadnjoj trećini Ramadana, treba da budi svoju familiju da čine ibadet. Treba da probudi svoju familiju, svoje žene, svoju djecu i tako dalje, i tako dalje, sestre, braću, šta zna, od familije šta se ima, onaj da rade ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. U njemu je Lejletul Qadr, dakle u ovom dijelu Ramadana i Lejletul Qadr, ali ćemo se podsjetiti toga ne bili dobili ponovu ambiciju da tražimo Lejletul Qadr, Kao što Allah subhanahu ta'ala kaže, inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adrake ma lejletil qadr. Lejletil qadri hajru min alf shahr šehr, al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla al fajr. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Mi ga objavljujemo, mi smo spustili u lailatul qadr. ma sumnje, nesporno je da je to noć ogromne važnosti. Noć u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala spustio objavu ljudima. Sama ta činjenica ukazuje da se radi o noći ogromne važnosti. Oma edrake ma leletul qadr. A šta ti znaš šta je to leletul qadr? Ili kao kad bi samo znao, kad bi samo mogao shvatiti šta je to leletul qadr. U smislu teško je da shvatiš kolika je vrijednost mozak, teško može shvatiti koliko je bitan, bitan leletul qadr. Osim šta čovjek vjernik. Osim vjernici sa svojim imanom, a tako i svojim dobrim djelima pokušavaju da shvate šta je to leletul qadr. Leletul qadri hajru min alfi šahra. Noć kadra je bolja od hiladu mjeseci došlo je u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao dolaz do sami mjesec blagoslovljen mjesec u njemu je Allah propisao post i tako dalje tako dalje hadis koji govori za zatvaranju džehenemskih vrata otvaranju džehenemskih vrata o okivanju šejtana i kaže u njemu jedna noć koja je bolja od hiljadu mjeseci ko bude uskraćen njeno dobra ta je zaista uskraćen zato što je pobožnost počinjena, to jeste ibadet učinjen u njoj, u toj noći, dakle, ravna pobožnosti koja se učini u trajanju od hiljadu mjeseci. Ovo je hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam. Znači, pobožnost učinjena u toj noći je ravna pobožnosti koja se učini, koja se, koja, koja se čini u dužini od hiljadu mjeseci. Tako da je, dakle, noć Lelitul Kadr, kao što nam je poznato, hajr i dobra djela u njoj, a umnogostručuju se kao da čovjek radi hiljadu mjeseci to dobro djelo. Ako bi čovjek učinio četiri sežde puta hiljadu mjeseci. Ako bi čovjek proveo pola sata u dovi u njoj, u toj noći, puta hiljadu mjeseci. Ako bi njoj klanjao taravih namaz, osam rekata kao da je hiljadu mjeseca klanjao taravih namaz. Ako li bi u njoj tražio istighfar Allahu, tražio oprost Allahu kao da je hiljadu mjeseci proveo u traženju oprosta Allahu. Ako bi se u njoj pokajao, kao da se hiljadu mjeseci kaja Allah subhanahu ta'ala. I ovo je jedna od blagodati koje je data umetu Muhammedu sallallahu alaihi sallam, kao jedan od komentara, kao neka zamjena, da Allah subhanahu ta'ala nadomijesti naš kratki život, koji prosi oko 60-70 godina, za razliku od pređašnjih naroda koji su živjeli i do hiljadu godina. I, i kaže, dijelo u toj noći, je vrijedniji od takvog dijela koje se čini hiljadu mjeseci. A hiljadu mjeseci je 83 godine. Hiljadu mjeseci je 83 godine. Znači 83 godine je jedan poduži život današnjeg prosječnog čovjeka. Znači kao da čovjek 83 godine radi, kao da je cijel život probao ibadat. Allah subhanahu ta'ala. Tako bileži je Buhari i Muslim od Ebu Hureyre. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ko provede noć u ibadetu, u lejletul kadr, bit će mu oprošteni prošli grijesi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko provede noć u ibadet, imanen u ihtisaben, znači uz vjeru Allaha subhanahu wa taala, vjerujući Allaha subhanahu wa taala, ne čineći mu širk, obožavajući Allaha na tauhidu i računajući na nagradu za tu noć, za to što je proveo tu noć u ibadetu, biće mu oprošteni svi prošli grijesi. Ovo je hadis koji bilježi Buhari i Muslim. Tanazalu al-mala'ikatu fihi war-ruh, u njemu se spuštaju meleci i ruh bi izni rabbihim min kulli amr uz dozvolu gospodara njihovog zbog odluke svake Toa noć je blagoslovna noć, meleci se spustili sa rahmetom od Allaha subhanahu wa Sa blagoslovom od Allaha subhanahu wa To je noć u kojoj je broj meleka najviši. Ne postoji nekoj drugoj noć da ima više meleka. Ne postoji neka druga noć na ovom dunjaluku da ima više meleka od te noći. I tu noć si lazi ko? Jedan poseban melek. Ruh. Duh. A ko je duh? Duh je istina melek koji se lazi Muhammedu sallallahu alejhi wa sallam. Da mu spusti Kur'an. Se lazi Džibril koji je ravno od Allaha subhanahu ta'ala prenio Kur'an Muhammedu sallallahu alaihi wa Tu u noci lazi Džibril. Kao što meneci si lazi, ali tako kao što došlo u hadithu poslanika sallallahu alaihi wa kada ljudi naprave halku, da u njoj spominju Allaha i da traže znanje, dođu meleci i obavi ih krilima. A tako? tako i za Leletul Qadr. Uz dozvolu gospodara svoga radi odluke svake. U njoj se, dakle, spusta Qadr. Koliko će, koliko će ko da živi, ko će u toj godini da preseli, ko će u toj godini da bude od dženetlija, ko će da bude od džehnemlija. Tu noć. I zato se zove Lejletul Qadr. Noć odredbe, noć sudbine. Lejletul Qadr. Dakle, ta noć nije samo važna zbog da mi možemo da uzmemo velike savape. Je tako? Ta noć vrlo je bitna i u kosmičkom šerijatu kod Meleka i kod Allaha subhanahu ta'ala. Jer robovi dobijaju svoju sudbinu. Tu noć dešava se odluka ogromnog značaja. I niko od nas da ne čini ibadet. Svi da smo u gaflotu i nemaru ta noć ogromnog značaja. Ali šta? Postoji šansa. Allah je dao šansu nam da tu noć uzmemo velike savape. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahda, ussalatu wassalamu ala man la nabije ba'da. Fiha yufraku kulu emni hakim. U njoj se svaka stvar mudro određuje, kaže u drugom majetu za letul kadr. U njoj se svaka stvar mudro određuje. Dakle, nafaka, život ljudi, sudbina gdje će čovjek da završi u dženetu ili džehennem? I kaže salamun hi hatta matla'il fajr. U njoj je spas, salam. Salam znači spas. Od reči selime. U njoj je spas sve dok ne izađe zora. To je takvo stanje. Stanje gdje važi jedno dobro djelo kao hiljadu mjeseci traje šta? Od zalaska sunca do, do izlaska sunca. Sve dok zora ne svane. To jest spas u njoj ne može šejtan da natira čovjeka na zlo. I da nagovori čovjeka na zlo. I spas za čovjeka. U smislu prilika da se čovjek vrati Allahu subhanu ta'ala da se pokaja Allah i da uzme ogromne, ogromnu nagradu. Od Ajše radijallahu anha se prenosi da je pitala poslanika Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allahu poslanice kada bi znala kada je ta noć šta bi trebala da dovim u toj noći pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afa fa'fu an Allahumma tisi afuun afu znači oprost ti mnogo voliš da praštaš ti mnogo praštaš i ti si kerim plemenit to jest mnogo daruješ fa'fu anna pa oprosti nam ti puno praštaš, ti voliš oprost a raduješ se kad ti se neko kaje ti puno daruješ dijeliš teube ljudima prihvaćaš njihove teube fa'fu anna pa i nama oprosti zašto je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio ovu dovu Aisha radijallahu anha jedna stvar zato što Allah subhanahu ta'ala afu voli oprost oprost mu je jedna najdržanih osobina i zato što Allah subhanahu ta'ala voli da mu se ljudi kaju I zato što je za roba bitno šta? Da spasi sebe. Zato što je za roba najbitnije tada šta? Da se pokaje za grije. Da se pokaje Allahu subhanu tala što je učinio i da se vrati Allahu subhanu tala. To je prva stvar. Jer svaki čovjek griješi. To je najbitnije. I poslanik sallallahu alaihi sallam je ukazao šta na teubu. A tu noć čovjek, čovjek treba puno da se kaje. Da traži oprost Allahu subhanu tala. Ne bi li mala upisao kao da se kaje o hiljada mjeseci. Samo je pitanje, braćo, da li naše stanje, da li će naše stanje da nam dozvoli da mi Leletul kadar provedemo u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li će naše stanje, dakle pređašnje stanje, pređašnje stanje i stanje u Ramadanu, kako smo postili, da nam se dovoljno pripremilo da mi ove 10 dana provedemo u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala skrušeno, iskreno, njemu predani sa zadovoljstvom. Jer zaista Allah subhanahu wa ta'ala neće mu dosaditi sve dok čovjeku ne dosadi. Da li mi u namazu stojimo pa nam je dosadno, Da li se mučimo u namaz? Da li nam je namaz muka? Da li jedva čekamo da prekine namaz? Da li u nama tinja neka srđba, strast? Zato što Ramadan još traje. Kad će više ovaj Ramadan da završi? Predugo traje. Ne mogu više da se izborim s ovim strastima. I čovjek dođe takav na taraviju. Izdrži i sat, i dva, i tri. Ali šta mu je fajda takvog namaza? Jer čim završi Ramadan, on će da da more svom nefsu, more u smislu strasti, da se utopi u moru strasti. Ponovo, cilj namaza je da čovjeka što pozove na dobro i odvrati od zla. Da odgoji čovjeka na hajr. Da se čovjek otkine od dunjaluka i da stane pred Allahom subhanahu ta'ala. Da pokuša da se skruši da razumije šta govori i šta radi na namazu. Da mu se vrati skromnost, da mu se vrati sjećanje na smrt da će dode s ovog svijeta. Zato kaže Ibn Džauzi, Allahu se otječe od sejira. Sejir je putovanje u smislu ka Allahu. Ovakvih ljudi s kojima živimo zajedno, kod njih ne vidimo nikoga sa visokim težnjama da ih oponaša početnik niti ikoga vidimo da se susteže od sumnjivih stvari kako bi se od toga okoristio onaj ko želi biti zahid zamislite Ibn Kain kaže utječem se Allah od ovakvih ljudi s kojima živim među kojima niko nema visoku ambiciju visoku želju, visoke ciljeve da bi se početnik od njih okoristio niti se iko od njih čuva od vis sumnjivih stvari da bi neko iz njih postao pobožan i zahid. Ibn Kajin kaže to u 700 godine hijđerije. A šta mislite šta je današnje, u današnjem vremenu? Šta bi rekao Ibn Kajin kada bi vidio nas? I zato Ibn Kajin kaže prekomjerno jelo piće i prekomjerno druženje sa ljudima i pričanje i prekomjerno spavanje povećava nesređenost i sprečava ga i oslabljuje i oslabljuje ga na njegovom putu kao uzvišenom Allahu. Međutim, iz milosti prema njima uzvišeni je propisao itikaf. Iz milosti prema njima uzvišeni je propisao itikaf. Čiji je smisao da se srca predaju Allahu. Da se samo ka njemu usred i usmjere, da se samo sa njim osame, te da prekinu zaokupljenost sa stvorenjima i da budu samo zaokupljeni stvoriteljem, da bude samo njime okupirano. I kada bude srce u takvom stanju, ono Allaha subhanu ta'la zavoli kada bude stalno mislilo na Allaha, kada bude stalno usmjereno ka Allahu, a ne ka stvorenjima, ta dakle, težna tih srca i misli, ta zakupljenost samo Allahom učine da čovjek ponovo zavoli Allaha. Nakon što si bio zakupljen dunjalukom, nakon što si bio zakupljen ljudima, nakon što si bio zakupljen brigama, nakon što si bio zakupljen i metkom, djecom, nedaćama, iskušenjima, Allah subhanahu wa ta'ala ti propisuje i etikaf da čovjek može da se osami samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da samo njegov govor čita. Da svi ljudi kada odu u kući nakon jacije ti ostaneš i čekaš ponovo noćni namaz. Ponovo da obožaš Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok se ljudi bore na polju sa strastima i vide ono što ne bi smjeli da gledaju i dok strasti ih jedu ko što zvijeri jedu svoj plijen ti u itikafu sjediš i relaksira svoju dušu i odmaraš svoju dušu jer i duša hoće odmor strasti umaraju dušu čovjek kaže idem ja da se odmorim idem na odmor idem iz Njemačke, Austrije, Francuske idem malo u, na odmor da odmorim i još više umrtvi svoju dušu još više napuni svoju dušu grijeha Njega duša postane bolesna i mrtva Zato što strasti ne, ne odmaraju dušu. Nemilosrdan gospodar, on tlači svoga roba. Strasti su nemilosrdan gospodar. Duša zarobljena u okovima nemilosrdnog gospodara. A i i relaksacija za dušu. Odmor za dušu. Blago se onima koji stanu u etikaf, da okrenu svoja lica i svoje srca ka Allahu subhanahu wa ta'ala, kakve li su samo suze takvi ljudi, ako su iskreni, ili imali smo i toga. Da se ljudi, da ljudi plaču i ti kaf, pa posle, posle da plaču za nečim drugim. Imali smo i toga. Moramo da spomenemo iskrenost, znači. Ne može se bez toga. Iskrenog groba, duš, suze, iskrenog groba u itikafu, kako li su samo... To su, to su dijela koje se pamte cijel život. I etikaf bude sebe čovjeku da promijeni cijel život. Na neku naviku koju je stekao etikaf, cijel život praktikuje. Ja znam takve ljude koji su stekli nešto u itikav prije 10 godina, 15 godina i dan danas to praktikuju. Molim Allah subhanu tada da nam se smilu. Allahume gospodar svih svjetova, primi od nas dobro djelo. Allahume ti si plemeni, ti si neizmjerno dobar. Ti si od svih milostivih najmilosni, ti si od svih dobrih najbolji. Tvoja dobrota nema kraja i neizmjeriva je. Allahume gospodar svih svjetova, molimo te tvojom dobrotom i tvojom neizmjenom darežljivošću da nam oprostiš grijehe naše i da primiš od nas dobra djela. Allahom utječemo ti se od toga da ti činimo ibadet, da te obožavamo i da na kraju zbog neiskrenosti ili zbog širka ili kufra završimo u džahennem. Allahom je gospodar si da Dozivamo te svim tvojim imenima i svim tvojim svojstvima da nas uputiš na pravi put i da nas usmrtiš samo kao muslimane. Allahom je gospodar si svjetova. Nismo došli ovdje, niti smo islam primili da bi djelimično tebe obožavali, niti da bi na kraju završili u džehennem uz namaz i uz post. Allahume gospodaru si svjetao. Sve ono što pri sebi imamo da nas svodi ka džehennemu, a da mi toga nismo ni svjesni. A i dalje klanjamo i postimo, Allahume otkloni to od nas. Allahume molimo te tvojim tvojom dobrotom, otkloni to od nas. Allahume uputi nas na put spasa. Allahume uputi nas na put spasa. Pomogni nas protiv naroda koji ne vjeruje. Allahume učvrsti korake naše. Allahume učvrsti korake naše. Allahume pomogni našu braću gdje god da Allahume pomogni našoj braću djevo da se. Allahume gospodaru svih svjetova. Tvoja pomoć nam je najpotrebnija. Allahume ne treba nam ni metak, niti zdravlje, niti mladost ako nemamo tvoju pomoć. Allahume gospodaru svih svjetova na tebe se oslanjamo i pomoć tvoju tražimo. Allahume tvojom pomoći tu stavi zastavu šerijata, uzdigni zastavu vjere. Allahume gospodaru svih svjetova, povrati ponos muslimanima islama. Allahume gospodaru svih svjetova, udali od nas ezijet taguta, ezijet mušrika, Allahume vrati nas pod tvoje okrile, pod okrile vjere, dini islama. Allahume raširi naša prsa imanom. Allahume raširi naša prsa imanom. Allahume gospodare si svijeta puti naše žene i našu djecu. Zaštiti nas od, od svega onoga što je ogavno i u pogledu jezika i u pogledu ruku i dijelova tijela. Ja rabbe la'alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahume ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam teslimin kathira. Wa akimu salam.